det kom tyget han häromkvällen att väckte han jämra, han töla och ba Han fick ingen ro där han låg under fällen för tandvärk är rysligt och svårt det att ha Det rycker och det river och det ränner Det kliar och det verkar och det spänner Det som den hör det flög inuti kroppen En tåla i sin nästa och inte sig själv När morgonen kom vände Petter för Mära och Linda en sjal runt kring hela sin knopp och sen som en galning han sprang upp i kärra och ledde mot stan bära av i galopp för doktorn där han skulle Petter bot skulle hela Tandra upp rotas så att det blev slut på den rysliga smärtan som plågade kossackan nästan igen Snart nog han hos doktorn pistolen till sista med fastskruvad skalle och skälvande knän. Och Petter han gapa och doktorn han titta så att det var hyskeligt rock det och se kvällen sa jag är nog bra till Åra Och rötterna på tänderna är svåra Som en är i byn han får bryta på vända När han hör min käpp ska ett hand draga ut Men doktorn han sa det har allting en fara För jag har en pojke som kan hjälpa till Den där lilla tandstumpen ska sida Om bara du sätter dig skädlig och still Och doktorn drog i panna så det braka Och Petter högg i stolen så det knaka Och pojken han höll ju i huvudet på Pelle Så att han ej skulle få slita sig lös Men pojken den luven det var allt en slögen Han hade en synord en bit ner om ryggen med samma som tanna hur käften flög ur. Men käften släppte lös och gnugga fläcken och skrek med större öga, det var jäkeln. Det talte har stora, ja vådliga röster jag aldrig känt maken i hela mitt liv.